Ղարաբաղյան հարցի շուրջ Ռուսաստանն ԱՄՆ-ի եւ Ֆրանսիայի հետ հակասություններ չունի։ Շուշիի երկրագիտական թանգարան այցելուների թիվը տարեստարի ավելանում է։ ԱՄՆ Սենատի կոմիտեն հավանության է արժանացրել Հայդատի Ամերիկայի հանձնախմբի առաջարկությունները։ Կատալոնիայի խորհրդարան նորենք է ընդունել Իսպանիայի գազմից դուրս գալու կարգի վերաբերյալ։ Մեքսիկայում երրորդյա սուկ է հայտարարվել հիշատակ ավերիչ երկրաշարժի զոհերի։ Լևոն Արոնյանը դուրս է եկել Թբիլիսիում ընթացող շախմատի աշխարհի գավաթի խաղարկության երրորդ շրջան։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Սեպտեմբերի 3-ից 9-ն ընկած ժամանակահատվածում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ ծորքերի շփման գծում շարունակվել է պահպանվել նախորդ շաբաթներին հաստատված հարաբերական անդորրը։ Պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության հաղորդմամբ նշված ժամանակահատվածում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է հիմնականում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակելով շուրջ 2500 գրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը պահպանելով զգոնությունը շարունակում են վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Սեպտեմբերի 8-ին Մոսկվայում համայն Ռուսիո Կիրիլ Պատրիարքի հրավերով տեղի ունեցել Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի հոգեվոր առաջնորդների հանդիպումը։ Երրակողմ հանդիպման ընթացքում Գարեգին երկրորդն իր խոսքում նշել է. Մեր ժողովուրդների կյանքում Բաղձալի խաղաղության հաստատման հույսով ենք մեր քայլերն ուղում այս հանդիպումներին, քննարկելու ուղիները, որոնցով հոգևոր առաջնորդներս կարող ենք նպաստել Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։ Այսօր ցավոք զգալի չեն ներդրվող ջանքերի արդյունքները, սակայն շատ ավելի մեծ եւ առարկայական են մեր ժողովուրդների սպասումները խաղաղ համակեցության այս փնտրտուքի մեջ։ մեջ Այս առումով դրական արդյունքներ են հակընկալում ժամանակ առ ժամանակ կազմակերպվող Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների եւ արտգործնախարարների հանդիպումներից ու բանակցային ողջ գործընթացից։ Մեր տարածաշրջանում խաղաղությունն այլ ընտրանք չունի, ինչպես եւ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը բացառապես բանակցությունների միջոցով այլ ընտրանք չունի նաեւ Արցախի մեր հավատավոր ժողովրդի ազատ եւ անկախ կյանքը, ասել է Կարեկին երկրորդը։ Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հոգեվոր առաջնորդների հանդիպումն իրավանդ է կունենա Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ խաղաղարարական գործընթացում։ Այս մասին ասել է Մոսկվայի եւ համայն Ռուսիո Կիրիլ Պատրիարքը։ Նա նշել է, որ այս հանդիպումից մեծ ակնկալիքներ ունի եւ հավատում է, որ խաղաղություն հաստատելու գործընթացում այն իր ավանդը կունենա։ Կրոնը մեր ժողովուրդների համար կարող է միավորող դեր խաղալ եւ կխաղա։ Հույս է հայտնել Պատրիարքը։ Մոսկվայում տեղի ունեցած տարածաշրջանի հոգևոր առաջնորդների երրակողմ հանդիպման արդյունքում Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսը Մոսկվայի եւ համայն Ռուսիո Կիրիլ Պատրիարքը եւ Կովկասի Մամեդականների վարչության նախագահ Շեյխ Ուլիսլամ Ալլահշուքյուր Փաշազադեն հանդես են եկել հայտարարությամբ, որում մասնավորապես ասված է. Մենք հատուկ նշանակություն ենք ընծայում խաղարարարական երկխոսության հետևողական զարգացմանը, բանակցությունների շարունակմանը եւ միջազգային հանրության միջնորդական ջանքերին, որոնք կօգնեն հասնել հակամարտության համապարփակ կարգավորմանը։ Համոզված ենք, որ տարաձայնությունները կարելի է հաղթահարել հենվելով բարի դրացիության սկզբունքների եւ ավանդական կրոնների կողմից կառուցվող բարոյական արժեքների, բարության, մերձավորի նկատմամբ սիրո, փոխադարձ ներողամտության եւ բարեգտության վրա։ Հայ եւ ադրբեջանցի ժողովուրդները մշտապես ապրելու են կողք կողքի, այդ իսկ պատճառով չկա այլ ընտրանք, քան խաղաղությունն ու համագործակցությունը բազմաթիվ մարտահրավերների արչև մենք մեր ժողովուրդների հոգևոր առաջնորդներս պարտավոր ենք փնտրել համատեղ պատասխաններ, մասնավորապես ասվում է համատեղ հայտարարության մեջ։ ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաշողովի նախագահ Քրիստին Մուտոննենը Բաքու կատարած իր այցելության ժամանակ շեշտել է Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ խաղաղ գործընթացն առաջ մղելու անհրաժեշտությունը հաշվի առնելով հրադադարի կանոնավոր խախտումները, որոնց հետևանքով մարդիկ են զոհվում շփման գծում, ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահը նշել է, որ խաղաղգործընթացն առաջ մղելու անկարողության հետևանքն են լինելու մարդկային կորուստները, նաև ընդհանուր տարածաշրջանում խաղաղություն, կայունություն ու տնտեսական զարգացում ապահովելու անկարողությունը։ Նրա խոսքով Ադրբեջանի ու Հայաստանի քաղաքացիական հասարակությունների միջև շփումների ուժեղացումը կարող է լարվածությունը նվազեցնելու հզոր միջոց դառնալ։ Ղարաբաղյան հարցի շուրջ Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի եւ ԱՄՆ հարաբերությունները հակասությունների այնպիսի մակարդակի չեն հասել ինչպես Սիրիայի կամ Ուկրաինայի պարագայում։ Նման կարծիքի հայտնել փորձագետ Արման Նավասարդյանը։ Նրա խոսքով այդ երկրների միջև Ղարաբաղյան խնդրի վերաբերյալ կոնսենսուս գոյություն ունի, որը կարող է թույլ տալ այդ տարածաշրջանում նվազագույնի հասցնել ռազմական գործողությունների վերսկսման վտանգը։ Սրացումը ոչ ոքի շահերից չի բխում։ Այն, որ Ռուսաստանը գերիշխող դիրքում է, իհարկե ոչ ոքի մոտ կասկած չի հարուցում, եւ նույնիսկ ԱՄՆ-ն է դա խոստովանում եւ չի փորձում այն վիճարկել, ընդգծել է Արման Նավասարդյանը։ Սակայն փորձագետը Ղարաբաղյան հարցի արագ լուծման համար նախադրյալներ ու հնարավորություններ չի տեսնում։ Քաղաքագետ Ռուբեն Սաֆրասյանն էլ անդրադառնալով Թուրքիայի նախաձեռնությամբ հարավային Կովկասում Թուրքիա-Ադրբեջան-Վրաստան առանցքին, որը տնտեսական, հումանիտար, քաղաքական խնդիրներից բացի իր արժև դնում է նաև ռազմական համագործակցության խնդիրներ, նշել է, որ այն պետք է հակադրվի Հայաստան-Իրան-Ռուսաստան առանցքին։ 12 թվականից այդ գործընթաց ավելի թափ է առնում։ Եվ սա կշարունակվի։ Մեր դիվանագիտությունը պետք է այս գործընթացին փորձի հակադրել Հայաստան, Իրան, Ռուսաստան առանցքի ավելի խորացումը, ստեղծումը։ Սա է մնում։ Ուրիշ ճանապարհ ես չեմ տեսնում դրան հակադրվելու։ Այս գործընթացը ըստ էության մեծ վնաս է հասցնում հարավային Կովկասի ապագային, որտեղ հարավային Կովկասի ապագան դա ինտեգրված երեք պետություններն են, որոնք պետք է լուծեն համատեղ խնդիրներ առաջին հերթին տնտեսական զարգացման։ Արևմտյան տեսաբանները գտնում են, որ հարավային Կովկասի ապագան դա ինտեգրված տարածաշրջանն է։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Շուշիի երկրագիտական թանգարան այցելուների թիվը տարեստարի ավելանում է։ Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ Միայն մեկ ամսվա ընթացքում Շուշիի պատմության թանգարանը ունեցել է մոտ 600 այցելու, խոսելով պատմության թանգարանի հանդեպ զբոսաշրջիկների հետ ակրկրության աճի մասին տեղեկացնում է թանգարանի տնօրեն Աշոտ Հարությունյանը։ Շուշիի պատմության թանգարանի շենքը կառուցվել է 19-րդ դարի սկզբին, որտեղ ապրել է ցարական բանակի հայտնի փոխգնդապետ Իսայի Ղարամյանցի ընտանիքը։ Սա մի ազնվորություն է, որ որպես ադյուտանտ եղել է Հովանես Լազարևի մոտ եւ Իմամ Շամիլին գերելուց հետո միայն նրան են վստահել Շամիլի տեղափոխել մինչեւ Պետերբուրգ։ Թանգարանի տնօրեն Աշոտ Հարությունյանը ղեկավարում է մշակութային օջախը երկար տարիներ այն ժամանակներից, երբ պատերազմից հետո սկսվեցին կամած-կամած վերականգնվել Շուշիի մշակութային օջախները։ Պատմում է, որ շենքը երկար տարիներ հասարակական նշանակության շենք է եղել, որտեղ ապրել են Շուշեցի հայտնի գործիչներ՝ ճարտարապետ Սիմոն Տեր-Հակոբյանը, կոմպոզիտոր, խմբավար Գրիգոր Սյունին, Ռաֆին։ Սկսած խորհրդային իշխանության տարիներից մինչև 1970-ականները շենքում տեղադրված է եղել ծնդատուն։ Նոր հիվանդանոցի շենքի կառուցումից հետո խորհրդային իշխանության կողմից այս տարածքում բացվել է Արևելյան գորգերի թանգարան։ Պատմության թանգարանի հանդեպ տարիների հետ մեծանում է զբոսաշրջիկների ու տեղացիների հետաքրքրությունը։ Մեկ ամսվա ընթացքում 600 այցելուն, ինչը 60-ցանից չի համարում թանգարանի տնօրենը, վկայում է դրա մասին։ Թանգարանի ցուցադրությունը սկսվում է մեր թվարկությունից առաջ 10-ից 14-րդ դարերի Շուշիի կենցաղը ներկայացնող ցուցադրությամբ։ Դրանք ուշ բրոնզեդարյան, հելենիստական, միջնադարյան, հնագիտական նյութեր են, կենցաղային իրեր, զարդեր, զենքի մնացորդներ, որոնք հնագետ Համլետ Պետրոսյանի ղեկավարած արշավախում խումբը գտել է Շուշիի պեղումների ժամանակ։ Այս նյութերը սակայն ավելի ուշ են համալրել թանգարանի հավաքածուն։ Առաջին ցուցանմուշները եղել են դեկորատիվ կիրառական արվեստի իրերը՝ պղնձեկածա, սապորներ, կժեր, կշերք եւ այլը։ Այստեղ ցուցադրված է նաեւ Բերթաքաղաքի ազատագրման հարսանիք լեռներում ռազմական գործողությունը։ Շուշիի ազատագրմանը նվիրված բաժնում ցուցադրվող մանրակերտը թանգարանի ամենաուշագրավ ցուցանմուշն է, որը ստիպում է յուրաքանչյուր այցելուի մոտենալ, դիտել ու լսել այսօր արդեն անհավանական անհավանական թվացող պատմությունը։ Այսօր Շուշուի պատմության թանգարանն ունի մոտ 5000 նմուշ։ Բելալալայան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ ԱՄՆ Սենատի ֆինանսավորման հանձնաժողովը 2018 ֆինանսական տարվա համար հավանության է արժանացրել Ամերիկայի հայ դատի հանձնախմբի ներկայացրած մի քանի միջոցառումներ։ Մասնավորապես, օրենսդիրները կոչ են արել շարունակել օգնություն ցուցաբերել Արցախին, արգելք տնել Թուրքիայի զենքի վաճառքի վրա եւ Ադրբեջանի նկատմամբ պատժամիջոցներ սահմանել։ Հայդատի Ամերիկայի հանձնախմբի գործադիր տնօրեն Արամ Համբարյանը երախտագիտություն է հայտնել օրենսդիրներին եւ նշել, որ երկու կուսակցությունների սենատորները բացահայտ կերպով դիմակայում են եւ պաշտոնապես պատժամիջոցներ առաջ քաշում Էրդողանի եւ Ալիևի դեմ։ Կոմիտեն 20.7 միլիոն դոլարով մեծացրել է Հայաստանին ֆինանսական օգնությունը, ինչը 14 միլիոն դոլարով ավելի է, քան նախագահ Թրամփի առաջարկած բյուջեի գումարը։ Մեծի տան անկիլիկյո Արամ առաջին կաթողիկոսը ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում հանդիպել է Սիրիայի հարցով ՄԱԿ-ի գլխավոր բանագնաց Շտեֆան դե Միստուրայի հետ։ Շուրջ 1 ժամ տևած հանդիպման ժամանակ կողմերը քննարկել են Սիրիայի ներկայիս իրավիճակը կարևորելով Սիրիայի ներսում խաղաղության աստիճանական հաստատումը, Արամ Արաչին վեհապարը անդրադարձել է Դերզորի ազատագրմանը, հիշեցնելով դրա մեծ նշանակությունը հայության համար, որպես Օսմանյան կայսրության կողմից հայ ժողովրդի դեմ իրագործված ցեղասպանության ժամանակ ջարդերի վերջին հանգրվան։ Հանդիպման ընթացքում կողմերն անդրադարձել են նաև Սիրիա հայերին ու համանքի վերականգնման նպատակով ձեռնարկվելիք աշխատանքներին։ Կատալոնիայի խորհրդարանը օրենք է ընդունել անսումային շրջանի մասին, որն անկախության կողմնակիցների կարծիքով իրավական հիմք կստեղծի Իսպանիայի գազմից ինքնավար մարզի դուրս գալու համար։ Փաստաթուղթն ուժի մեջ կմտնի հանրակրվեի ժամանակ Կատալոնիայի անկախության կողմնակիցների հաղթանակի դեպքում։ Նրանց մտահղացմամբ օրենքը գործելու է երկու ամսվա ընթացքում, մինչև ինքնուրույն խորհրդարանական հանրապետություն ստեղծելու ընթացակարգի մեկնարկը։ Վենետիկի 74-րդ կինոփառատոնում ցուցադրվել է Ջիվան Ավետիսյանի վերջին բնակիչը ֆիլմը։ Նշենք, որ Վենետիկի կինոփառատոնն այն եզակիներից է, որ գնահատում է Art House-ը, կարևորում եւ ընդունում པարս մարդկային ճակատագրերի մասին պատմող ֆիլմերը, եւ պատահական չէ, որ հենց իտալական կինոփառատոնի շրջանակներում նման բարձր մակարդակով Վենետոյի նահանգապետ Լուկա Զայայի բարձր հովանու ներքո վերջին բնակիչը ֆիլմը հնարավորություն ունեցավ ցուցադրվելու։ Իդեպ Ջիվանավետիսյանը նոր ֆիլմ է նկարահանում Դրախտի դարպասը։ Մեծ հույս ունենք, որ պատիվ կունենանք այս ֆիլմը նույնպես ցուցադրելու Իտալիայում, ասել է նա ընդգծելով, երջանիկ կլինեմ, եթե հայ-իտալական հոգևոր մշակութային դարավոր հարաբերությունների պատմության մեջ ես եւս իմ փոքրիկ ներդրումն ունենամ իշահ արվեստի, իշահ համագործակցության։ Մեքսիկայի նախագահ Էնրիկե Պենյա Նիետոն երրորդյա սուք է հայտարարել հիշատակ երկրաշարժի զոհերի։ Նա նշել է, որ վերջին տվյալների համաձայն զոհվել է 61 մարդ։ Նախագահի խոսքով 8.2 մագնիտուդ ուժգնությամբ երկրաշարժի հետևանքով վնասվել է 1142 դպրոց, խափանվել է ջրայ եւ էներգամատակարարումը։ Մարզասերների համար Հայկական շախմատի առաջատար Լևոն Արոնյանը դուրս եկավ Թբիլիսիում ընթացող շախմատի աշխարհի գավաթի խաղարկության երրորդ շրջան։ Կանանց աշխարհի քառակի չեմպիոն Չինացի Հո Իֆանի արգելքն Արոնյան հաղթարեց թայ-բրեյքի կայցակնային խաղի երկու պարտիաների արդյունքում 2-0 հաշվով։ Դասական շախմատի եւ արագ խաղի երկուական պարտիաներն ավարտվել էին ոչ ոքի։ Աշխարհի գավաթի խաղարկության եզրափակչի մասնակիցները կստանան աշխարհի չեմպիոնի հավաքնորդների մրցաշարին մասնակցելու իրավունք։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական ամպամածություն առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 14-ից 18, ցերեկը 27-ից 32 աստիճան։ Տակություն։